Subhanahu wa Ta'ala. Nalo asema Sheikh adabu adabuhum alayhi salam ma'a Allah azza wa jalla adabu yao ya hali ya juu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala aliyetakasika <clears throat> hii ni katika miongoni mwa tabia njema za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa wao ni a'dhamu nasi adaban ma'a Allah azza wa jal ni a'dhamu nasi adaban ma'a Allah azza wa jal na ibn al-qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala anatuambia ni nini maana hili shekha jalitaja lakini tulitaja tu kwa sababu ya kuweza kupata maana kamili ya al-adabu ma'a Allah asema ibn al-qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala al-adabu ma'a Allah husnu suhbati ma'a yani mtu kuwa na adabu njema eh, pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala yamaanisha mtu kuandamana au kuwa na alaka nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala kwa harakati zote anazozifanya zile ambazo ziko ndani moyoni mwake zile ambazo kwamba ziko dhahir awe anazifanya kwa namna ambavyo yaonekana yeye anamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda Allah na kumuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala ni mtu kuwa rafiki wa karibu na wa, wa Allah subhanahu wa ta'ala akawa kila anachokifanya kila anachokiamini kinaonesha ya kuwa yeye anamtukuza yeye anamnyanyua hadhi ya hali ya juu Allah subhanahu wa ta'ala Akisha asema rahimahullah ya kuwa hukukuwa na adabu njema pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala Muislamu hawezi pata adabu hii isipokuwa aweze kukamilisha masharti ya kukuwa na adabu njema na Allah subhanahu wa ta'ala yani mtu hawezi akamtukuza Allah hawezi akamnyanyua hadhi Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuwa na adabu njema pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala mpaka yeye aweze kutimiza mambo matatu muhimu <clears throat> jambo la kwanza ni maarifatuhu bi asma'ihi wa sifatihi ni lazima mja amjue na kumtambua Mola wake vyema aweze kujua aweze kujua majina yake mazuri sifa zake njema na uwezo mkubwa ambao akonalo Allah subhanahu wa ta'ala hili ni jambo la kwanza amtambue na kumjua Mola wake mzuri kwa sababu mtu anayemtambua na kumjua Allah vyema ndiye atempa hadhi atamtukuza na kumheshimu Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa na tabia njema na Allah subhanahu wa ta'ala jambo la pili ni maarifatuhu bidinihi wa shar'ihi ni kuijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala wama yuhibbu wa yakrah na aweze kujua yale ambayo Allah anayapenda ili aweze kuyafanya na ajue yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayachukia na anayachukia ili mja aweze kujiweka mbali nayo eh, kwani ni vipi mja ataweza kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya maamrisho yake na kujiweka mbali na makatazo yake ikiwa yeye hamjui Mola wake vyema itakuwa ni vigumu yeye kuweza kufanya jambo kama hilo ikiwa yeye hajui dini na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni vigumu yeye kufanya hilo jambo la pili ni au jambo la tatu ni lazima mja wa Allah subhanahu wa ta'ala ili aweze kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala moyo wake uwe uko tayari moyo wake uwe uko nyepesi na sahali liqubuli alhaqqi ilman wa amalan wa halan moyo wake uwe uko tayari kupokea haki yani anapopata ilmu ya kumfaa lazima yeye aweze kuipokea hiyo ilmu na kuikubali baada ni qala Allah qala Rasulullah basi wewe ikubali ilmu hii ikubali eh, mafundisho haya ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na uweze kuyaweka katika vitendo kwa hivyo hapa ni kumjua Allah, kujua dini ya Allah na siku zote kujibidisha kujiongezea elimu na kuweka yale ambayo unasoma katika vitendo. Hayo ndio atakurahisishia wewe kuweza kukuwa na adabu njema pamoja na Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha akasema rahimahullah tabaraka wa taala asema wa, anwau uh, wa anwa'ul adabi ma Allah tabaraka wa taala sampuli za mtu kuwa na adabu njema pamoja na Allah subhanahu wa taala akasema ni sampuli aina tatu kwa hivyo ametutajia kukuwa na adabu pamoja na Allah maana yake ni nini masharti ya kuweza kutimiza Ah, hiyo kuwa na adabu pamoja na Allah kisha akasema rahimahullah na huku kuwa na adabu na Allah subhanahu wa ta'ala basi yaweza kugawanywa katika sehemu tatu sehemu ya kwanza ni siyanatu muamalatihi ayashubaha binaqi binaqisatin ni kuwa yani muamala wake na Allah subhanahu wa ta'ala uwe ni wa ikhlas yale yote ambayo kwamba anayafanya anayafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala asifanye mambo ambayo yatapromosha mema yake asifanye jambo lolote ambalo kwamba la shirk la kumghadhabisha Allah subhanahu wa ta'ala jambo la pili yani yote anayoyafanya vitendo vyake viwe ni vitendo ambavyo vinamridhisha Allah ajiweke mbali na vitendo visivyomridhisha Allah jambo la pili ni kuwa siyanatu qalbihi an yaltafita ila ghairihi siku zote ndani moyoni mwake yake yote anayafanya ni kwa ajili ya Allah muamala wake vitendo vyake ni kwa ajili ya Allah anajiepusha na shirk na mengineo na bid'a na ndani moyoni mwake his heart is directly connected to Allah subhanahu wa ta'ala moyo wake umefungamanishwa moja kwa moja na Allah subhanahu wa ta'ala kisha jambo la tatu ni siyanatu iradatihi an tata'allaqa bima yamqatuka alayhi ujiepushe na jambo lolote ambalo kwamba litakufanya wewe kukasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala basi mja akijitahidi kufanya mambo kama hayo ataweza kupata ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala na ataweza kuwa na adabu mzuri pamoja na Allah Sheikh asema wa min shawahidi dhalik basi miongoni mwa mifano ya hayo katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na mitume wa Allah asema sikiliza kisa hii ya Nabiiullah Isa alayhi salam anapozungumza na Allah subhanahu wa ta'ala Allah asema anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah ni swali atakaulizwa na Allah Allah anamuuliza nakumbukeni Allah subhanahu wa ta'ala atakaposema ewe Isa bin Maryam je wewe uliwaambia watu nifanyeni mimi na mama yangu yani nifanyeni mimi na mama yangu kuwa waungu badala ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu leo maalasaf kuna watu wanaabudu Isa kuna watu wanaabudu Maryam alayha salam siku ya kiyama nabii Isa ataulizwa je wewe ndio uliambia watu wafanya jambo kama hili Nabi Isa atajibu sikia jawabu yake na adabu yake ya hali ya juu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala akasema qala subhanak atasema nabii Isa alayhi salam wewe umetakasika na kuwa na mshirika umetakasika kuwa na mushirika ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq hainijuzu mimi kusema jambo ambalo kwamba si ya haki na ikiwa nilisema ya Allah subhanahu wa ta'ala basi wewe walijua na wewe Allah unajua yale yako moyoni mwangu au nafsi yangu na mimi siyajui yale ambayo yako nafsini mwako innaka anta allamul ghuyub hakika wewe ndiye ujuaye mambo ya ghaibu kisha nabii Isa asema sikuwaambia mimi ya Allah ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbakum sikuwaambia isipokuwa wamwabudu Mola wangu na Mola wao anawaambia kuwa niliambiwa nifikishe tauhid hivi ndivyo alivyo alivyojibu Nabii Isa alayhi salam asema Ibn Kathir rahimahullahu tabarak wa taala yani Nabii Isa hakusema sikuambia hivyo ndio hakuambia nilifata da'wa ya anbiya la bali hakusema nilivunja shirk lakini Isa salaka maslakal adabi adabil anbiya'i ma rabbihim alichukua msimamo wa kuwa na tabia na adabu ya hali ya juu pamoja na Allah akasema ibn kathir wa hadha tawfiqun litaaddubi fil jawab alkamil na hii ni tawfiq amepatiwa tawfiq nabi Isa kwa kuwa na adabu ya hali ya juu alipokuwa akizungumza na Allah subhanahu wa ta'ala na mifano ni mingi katika kitabu cha Allah kuonyesha namna mitume wa Allah walivyokuwa na adabu pamoja na Allah nasi ndugu zangu tujitahidi sisi kujikaribisha kwa Allah kwa mema tujiweke mbali na maovu yote aliyotukataza hasa shirk na vitu vilivyozuliwa katika dini ya Allah ili tuwe na adabu kama walivyokuwa mitume wa Allah pamoja na Allah na tunamwomba Allah atupatie tawfik jazakumullahu khaira